Përshëndetjet e Allahut xhelle ve ala dhe mëshira e tij qoftë mbi zotëriun dhe më të mirin e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të fillojna me lejen e Allahut tebareke ve teala një varg të ri të ligjëratave dhe ajo është, domethënë, të jetuarit apo njohja e detajizuar me jetën e më të mirit të njerëzimit dhe ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njohja e çdo sendit me të cilën Është veçu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej personalitetit të tij të lartë dhe prej jetës se çka ka ndodh me ta dhe me shokët e tina. Këto siç kanë thënë disa prej dijetarëve që do ta përmendmi se është prej sendeve më të rëndësishme në jetën e besimtarit. Neve këtu shpjegojmë edhe pikë për pikë çështjet e akidës, çështjet e besimit, mirëpo dijetarët kanë thënë ajo e cila sinohet prej akidës është jeta dhe gjallërimi i akidës në jetën e besimtarit. Pra na nuk i mësojna meselet dhe çështjet vetëm si informata, vetëm si terme të cilat i fut në kokën tonë, po ajo çka sinohet mas akidës, ajo e cila sinohet me, me mësimin e meseleve të mdhoja me të cilat Allahu xhelle ve ala e ka dërgue pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është jeta me ato parime, me i jetu dhe me i gjallëru dhe me i praktikue ato mësime të Allahut tebareke ve teala të komunikuara nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam andaj sonte me lejen e Allahut tebareke ve teala ndoshta dikush prej juve apo sigurisht që dikush prej muslimanëve e din mirë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mirëpo është e rrugës që ta përmendmi dhe të jetojna dhe ta përsëritna historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sepse kjo neve na mundson me na i ngrit vullnetin dhe me jetu sa ma mirë dhe me i pas ngjarjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam afër neve që t'i praktikojna ato ngjarje maksimumin tonë sot me lejen e Allahut xhelle ve ala do ta bajna një hyrje Çka kanë përmend dijetarët pse të përsëritet dhe pse të mësohet dhe pse të lexohet dhe pse të dëgjohet historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej asaj që kanë përmend është se historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e lun një rol të rëndësishëm në jetën e muslimanit. Muslimani pa ditë diçka prej jetës pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk munet me vazhdue. As si ka mundësi me perceptu mirë Islamin. As s'ka mundësi me perceptu mirë Islamin pa ditë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para prej kësajna është se besimi i pastër, nëse don mu pa me një njeri të plotë, besimi i plotë, i cili është mishëru dhe është praktikue pa kurrfarë mangësie, nuk ka dikush që ma së miri e ka praktikue se sa Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj Aisha, radhi Allahu anha, kur e kanë pyt, cilësona pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam, qysh është duk pejgamberi aleyhi sallatu wa sallam, jeta e tij me, dif, me disa fjallë të shkurta, Aisha, radhi Allahu anha, ka thanë, kane Kur'anen jemshi alel ard, ka qenë Kur'an i cili ka hecë në tokë. edhe perceptimet e mëdha të akidës. Ka disa njerëz të cilat e kanë të vështirë me kuptu akiden për shembull nëpërmjet rregullave të rëndita. Mirëpo kjo i lehtësohet kur ta ndëgjojë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej sendeve të para e cila realizohet nëpërmjet mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, personalitetit të tij të lartë është Ndjekja e tijna Alehi Salatu e Salam Ska mundësi dikush me ndjek Muhammedin Alehi Salatu e Salam Pa e njoftë kush është ai Ska mundësi Kjo është mashtrim Na kena mundësi mu mashtrue Apo dikush mu mashtrue Se ka mundësi Apo i doket vetja se është në rrugë të Muhammedit Sallallahu Alehi Salam Ndërsa ai kurrë nuk e ka studiue As nuk e ka ndëgju jetën e Muhammedit Alehi Salatu e Salam Nga burimet e pastra Nga burimet e sigurta Nga burimet e dijetarëve të mëdhoj, siç janë Bukhariu, Muslimi, Nisaiu, Tirmidhiu, Imam Ahmedi, Tabarani, Tabariu, Ibn Kethiri, e kështu me radhë prej dijetarëve të mëdhoj. Ska mundësi. Andaj na jena të obligu me pasu pejgamberin sallallahu sallam në çdo të vogël dhe në çdo të madhe. Në çdo të vogël dhe në çdo të madhe. Siç ka thanë Allahu tebareke ve teala në surë al-Ahzab, Ndjekja e modelit më të mirë, fi Rasulillah, i dërguari i Allahut tebareke ve teala. Pastaj ka thanë Allahu xhelle ve ala, limen kana yarjullah. Kush don me takue Allahun tebareke ve teala. Ai që don m'u taku me Allahun xhelle ve ala dhe me dal faqebardhë para Allahut tebareke ve teala dhe me u largue ftyra e tij prej zjarrit të xhenemit, duhet me ndjek Muhamedin alayhi salatu wassalam. Wa yawm al-akhir. Dhe ka thënë Allahu xhelle ue ala dhe e prat ditën e ahiretit. Dhe e pret ditën e ahiretit. Këtu nuk do të himin kët ajet me shpjegu, po n'të ardhmen kena me përmend se është ajet me rëndësi, po kjo është për potencim për rëndësinë e mësimit të historisë Muhamedit alayhi salatu vesselam, sepse Muhamedi alayhi salatu vesselam ka ndërlidhje të ngushtë me ata i cili e synon ahiretin. S'ka mundësi njeriu me synu ahiretin e mos me kon ndërmjetësi Muhammedi a.s. Sepse s'ka mundësi me ia qillu rrugës. Absolutisht, në mënyrë kategorike, duhet me marrë Muhammedin a.s. për model dhe yrnek dhe udhërrëfyes. Wa dhekar Allahe kethira. Dhe ka thënë Allahu xhelle ue ala në fund dhe e përmend Allahun shumë. Pra e pason Muhammedin alayhi salatu wasalam në çdo fushë të jetës së tina dhe e përmend Allahun shumë. E përmend Allahun shumë që me ia mundësu Allahu xhelle ue ala dhe me ia lehtësu rrugtimin dhe pasimin e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Andaj dijetarët kanë thonë, prej sendeve ma madhështore, çka mujna me nxjerr prej mësimit të historisë së Muhammedit alayhi salatu wasalam është ndjekja e tina në çdo fushë të jetës. Pastaj, kanë përmend dijetarët se, në historinë e Muhamedit Alej Salatu e Selam, njoftohet njeriu me personalitetin ma të lartë që ka ekzistu në fytyrë të tokës. Pengameri sallallahu aleyhi sallam ka thanë, ene sejidul embia, unë jam zotëria i pengamerëve. Sikur që i çojna përshëndetje Muhamedit Alej Salatu e Selam, na thojna zotëria i pengamerëve. A jo që është zotëria i njerëzimit, po a jo zotëria i pengamerëve. Po, pra, njerëzit janë kategori, kategori jobesimtarë dhe besimtarë prej krejt këtyre ma të mirët janë pengamerët Muhamedi Alehi Salatu e Selam edhe prej këtyre ma të mirëve është ma i miri Alehi Salatu e Selam andaj ia vlen njeriu me nda kohë me u njoftue me Muhamedin Sallallahu Alehi Veselam kjo është pra nëpërmjet leximit dhe mësimit dhe dëgjimit të historisë dhe biografisë së pengamerit sallallahu alai sallam njeriu njoftohet me personalitetin ma të lartë me fjalët e tina me veprat e tina dhe me miratimet e tina ka qenë personaliteti ma i lartë andaj disa dijetarë kanë përmend se s'ka njeri në botë s'ka njeri në botë sado qoftë i madh edhe prej qafirave i cili ka zotrue shumë Ja për shembull sikur Firauni, që ka përmend Ibn Kathiri, sikur Firauni, i cili ka thënë ana rabbukumul a'la, un jam Zoti juaj ma i lartë. Firauni ka thënë këtë fjalë Allahu xhallala e ka regjistruar. Megjithëkëta kurkush nuk ja di jetën e tij prej fillim dhe deri mbarim. S'ia di kurkush? Pse? Se Allahu xhallala s'e ka regjistruar, as që njerëzit e kanë regjistruar. Madje sot njerëzit e nënçmojnë Firaunin dhe e shajnë Firaunin dhe e mallkojnë Firaunin. Madje edhe ngjarje të rëndësishme para se me lind që kanë ndodh deri në momentin e fundit duke ia lagë Aisha radhiyallahu anha me leckën e lagt me një leckë të lagt ja ka lag ballin Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe ka ndru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej te lindja deri tek vdekja ja kanë regjistruar çdo moment Muhamedit alayhi salatu wasalam Pse? Sepse e ka ngrit Allahu tebareke ve teala. Wa rafa'na laka dhikrak. Ka thënë Allahu xhallahu ala në Kur'an dhe neve ta kemi ngrit ty pozitën. Kanë thënë disa prej dijetarëve e para se në këtë botë dëgjohet eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. Ezani. Në këtë botë dëgjohet eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. Dëshmojmë se Muhammedi është i dërguar i Allahut. Edhe në palcën e qafirave dëgjohet kjo. Edhe në mesin e qafirave dëgjohet kjo. A e dojnë, a s'e dojnë, ajo dëgjohet. Madje ka thënë Allahu xhelle ue ala, inne shanieke huel ebter. Ai i cili t'ka inati ty, ka m'u shkatrru. Ai i cili t'ka inati ty, ka m'u shkatrrue. Andaj kjo është pozita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me të cilën do të njoftohemi në detaje. Pra, nëpërmjet mësimit të historisë së tina, njoftohemi me personalitetin ma të lartë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Prej mësimeve dhe rëndësisë së mësimit të historisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe Dhe ata të cilat kanë besue Allahun xhallahu ala e dojnë Allahun xhallahu ala ma shumë se gjithçka. Ma shumë se gjithçka. Ka ardh në koment në koment se besimtarët e dojnë Allahun ma shumë se qafirat çka i dojnë ato të adhurumt e tyre. Na e dojmë Allahun xhalla u ala ma shumë se demokratat demokracinë, ma shumë se komunistat komunizmin, ma shumë se feudalat feudalizmin, ma shumë se Ebu Xhehli atë putin të cilin e ka adhuruar, ma shumë se idhujtart për idhujt e tyre, ma shumë se ata vorraxhit për vorrat e tyre. Allahun tebareke ue teala, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ata që kanë besu e dojnë Allahun xhalla u ala ma shumë se gjithçka. Pra, dashuria ndaj Allahu xhelle ve ala s'duhet mu krahasue. Ajo është e pakufishme, absolute, sepse është Allahu xhelle ve ala absolut, subhanahu wa taala. Pas kësajna vjen dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ti dëgjon transmetimet nga pejgamberi, nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i kanë thënë fida'an Leke ja Resul Allah, ka thon, i kanë thon sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na jena kurban për ti ja Resul Allah. Çka do të thon kurban? Ka ardhur në koment, fide vdes për ti. Pra urdhërom, urdhërom ku duhet me shku, edhe nëse atë vend e gjej vdekjen time, unë shkoj. Kshu ka mri dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krejt kjo pse? Sepse e kanë njoftë pejgamberin alaihi salatu wasallam. Andaj ai cili don me shtue dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çish mundet me bë? Me lexu historinë e tina, me e pa kush ka qenë. Se Allahu xhelle ve ala paramendoje e ka zgjedh prej krejt njerëzimit, madje e ka ngrit mbi pejgamber gjithë. Ibrahimi alayhi salatu wassalam është Khalilullah, i dashur i Allahut tebareke ve teala. Mirëpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, un jam edhe më i dashur te Allahu xhelle ve ala se Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Andaj na e dojna Muhamedin alejhi salatu ves selam shumë dhe mundohemi mu sakrifiku për fejen e Muhamedit alejhi salatu ves selam e cila është feja absolute në maksimum. Mirëpo nëse dojna me shtue dozën dhe dashurinë për mu sakrifikue dhe dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam duhet me mësue mirë historinë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Andaj kanë thënë disa dijetarë, çish ka me dal ai i cili i ka thënë vetës musliman Çish ka me dalë para Allahut tebareke ve teala nëse nuk e ka njoft jetën e pejgamberit alejhi selam në detaje Çish kena me dalë para Allahut tebareke ve teala Dhe s'e kena njoft Muhammedin sallallahu alai sallam në detaje Na i njofna në detaje sene të kota Pallavra të kota Pallavra të kota Pralla të kota Njofmi përmend që kena mësue muhabete të kota njofna E kështu me rad Informata të shumta Kena në kokat tona, po a e dina në mënyrë të detajizume jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këto çdo njëri prej neve duhet m'ia vë pyetje vetvetes. Mirëpo kur dalë para Allahut tebareke ve teala, ai ka mu pyet për këtë send. Andaj dijetarët kanë thënë se nëpërmjet mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rritet dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa na shpërblehemi jashtë obligueshmërisë, dhe çka që e kena obligim me e dash më së shumti, Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam na edhe shpërblehemi për këtë dashuri. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush dërgon ndaj meje përshëndetje, Për shembull thot Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Një herë Allahu xhelle ve ala ja i çon atij përshëndetje 10 herë. për shkak dashurisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj na duhet me zhvillue dhe me kultivue dashurinë tonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë. Një ditë prej ditëve, nëse dojna me ditë mirë çka është puna e dashurisë ndaj pejgamberit alaihi salatu wasallam, një ditë prej ditëve ka ndal pejgamberi alaihi salatu wasallam Omerin radhiyallahu anhu. E ka ndalë Omerin dhe i ka thënë Omerit, men ehabbun nasi ilejke. Ka thënë, tregomë Omer, kan e don ma së shumti prej njerëzve. Ka thënë, ente ja Rasul Allah ba'de nefsi. Ka thënë, ti o i dërguari i Allahut, sallallahu alaihi wasallam, pas vetes time. Pra, veten e du ma së shumti, pastaj tye. I ka thonë pejgamberi alaihi salam, la ja Omer, ka thonë, jo Omer, s'është rregull kështu, nuk është rregull kështu, në disa transmitime, s'kanë plotësu ala Omer, s'kanë plotësu ala, paramendo, njeri e do vetveten, sepse Allahu xhelle ala ka kriju shpirtin, dhe njeriu është i ndjeshëm me shqisat e tina, synit, pak me i hi një, një grimcë e vogël, menjëherë reagon, pse, se është afër vetes, I ka thonë la ja Omer, ala ja Omer. Pastaj është largu pak Omeri, ka mendue dhe është kthye, ka thonë ente ja Rasul Allah ehabbu ilejje. Ka thonë ti o i dërguari i Allahut ti je ma i dashur se sa vetvetja ime. Ka thonë el an, ka thonë tash u plotësove, Omer, Shikone, e ka dash vetveten, pejgamberin menjëherë, dhe kush a kon Omeri, subhanallah, kush a kon Omeri, sakrificën ndaj fesë Allahut tebareke ve teala, me gjithë këta, kur s'e ka plotësu dashurien mirë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë, la ja Omer, ja Omer, e na, Ndërsa dashuria, dashuria nuk manifestohet dhe nuk dëshmohet vetëm me thënë unë e du Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Jo. Po Muhammedi sallallahu alaihi wasallam duhet me qenë model i jetës tonë. Duhet me jetu në çdo fushë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Duhet me iu tregu krejt njerëzve se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është njeriu ma i dashur tek neve se sa gjithçka. Allahu, nëse e shan dikush Allahun tebareke ve teala, ndryshe e trajtojna. Ndërsa nëse e shan dikush Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ndryshe e trajtojna. Pse? Sepse është personaliteti i cili nuk guxon m'u prek aspak. Andaj historia dhe njohja me historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam neve na i mundëson me u shtue dashuria ndaj tina alaihi salatu wasalam, ndërsa ai neve na ka dasht hiç pa na pa. Iu ka dalë një ditë shokëve të tina dhe ka qenë duke qajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kan thon sahabët ja rasulullah ma abkak pse qan ja rasulullah çka të ka bë me qajt ja rasulullah ka thon abki li ikhwani ka thon unë qaj për vllaznit e mi ka thon alasna ikhwanuka i kan thon sahabët a s'jena na vllaznit e tua për neve je tu qajt a na jena me tye Ka thonë, la entum ashabi. Ka thonë, jo, jeni shokët e mi. Ka thonë, vllaznit e mi, ata janë të cilët vijnë pas juve. Lem jerauni, s'më kanë pa mue, ama më besojnë mue, sikur që më besoni ju. Kjo vlera. Pejgamberi alejhi selam ka qajtë për neve, na sa qajna për pejgamberin alejhi selam, Na sa qajna për pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, sepse njeriu kur e don dikan, qan për ta. Njeriu kur e don dikan, qan për ta. Se dashuria është e lidht ashtu me emocione dhe duhet me qajt. Ai ka qajtë për neve, siç ka thënë Allahu xhel-le ve ala, harisun alejkum, azizun alejkum, ma haristum, bil mu'minina raufur rahim ka than allah tebareke ve teala për muhamedin alayhi salam ai është shumë i dhimbshëm për juve ai u dhi ai ka dhëmshuri të madhe për juve ka dhimt për juve azizun ma anittum ka than kur ju keni vështirësi ai ka keqardhje E kur t'ia shajsh shokt e ki sha pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se i keqi me të keqën rri. I keqi me të keqën rri. Andaj ka thënë Ibn Tejmija, nëse është Ebu Bekri dhe Omeri i mallkun, pse pejgamberi alejhi selam i majti afër tanë jetën e tina. Pse i majti afër? Gjithë ata shokët që i mallkojnë Rafidit. Pse i majti afër? Pse jau dha amanetin atyre? Ata e kanë komunikue dhe e kanë pru fejën deri tek na. Andaj kanë thonë disa prej dijetarëve, këtu ja vlen me cek, se me pas qenë irxhaja medhheb i hakit, s'kish ardh feja deri këtu. A kuptoni irxhaja, e cila thotë se puna nuk është prej shtyllave të imanit. Puna nuk është Element përbërës i imanit, me pas qenë irxhaja, murxhizmi, me pas qenë i hakit, s'kish mrri feja deri këtu. Pse, se ata, ata s'kishin punue, dhe s'ishin mundue, dhe s'kishin luftu me pru fejën deri këtu. Po ishin mjaftu veç me zemër dhe me fjalë, dhe për veti. Po ata e kanë kuptue, se puna dhe lufta rrugë të Allahut xhel-le ve ala është prej imanit. Andaj dhe ka ardh feja deri tek na. Edhe këta është argumentu Ibn Tejmije, rahimehullah. e përkthime të mëdha në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me qindra mija ka vëllime të shkruajta veç e veç çdo dietar ka shkruajt për historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam madje dit, disa dietar kur i kanë pyet pse po shkruan për historinë e pejgamberit kur filani ka shkruajt dhe ka shkruajt gjan e gat ka thon du me shkrujt edhe unë që ditën e gjykimit t'i dal Allahut tebareke ve teala edhe t'i tham që edhe unë jam munduar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Kështu e kanë shiku ata historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prej dobies është ndjekja e gjurmëve të shokëve të tina alaihi salatu wasalam. Pejgamberi sallam kur ka vdek, ka qenë i kënaqur me shokët e tina. Domethënë, kënaqësia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, miratimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shokët e tij, qysh ka vdek, kur ka vdek n'atë gjendje, dhe atë gjendje që kanë qenë sahabët, argumenton se sahabët kanë qenë në rrugë të drejtë. Eba Ubejd El Xherrahin, ku njoftohet kush kanë qenë këto njerëz të afërmit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Abdulrahman ibn Aufin duke mësuar sirën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo na ndihmon neve me ecë rrugën e tyre. Andaj prej mësimit dhe dobive dhe udhëzimeve të mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu është që me ecë rrugën e sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prej dobive të mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është se definicionet e imanit i ka tregu pejgamberi sallam më së mirti në jetën e tina. Njerëzit polemizojnë rreth definicionit të imanit. A është vepra shtyllë e imanit apo mjafton njeri veç me thënë jam musliman dhe mjafton? A është kur thush la ilaha illa allah muhammed rasulullah veç me besu se Allahu është një? Zoti i qiejve dhe i tokës dhe nuk mjafton me punue dhe me adhuru Allahun xhelle ue ala e kështu me radh krejt kjo mësohet më së mirti dhe pasqyrohet më së mirti në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam qysh e ka kuptu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fejen ashtu është feja Allahut tebareke ve teala qysh e kanë kuptu shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fejen ashtu është feja Allahut xhelle ue ala dhe ata çka s'e kanë kuptu ata ajo s'është prej fejes siç ka thënë imam maliku Ma lem jekun, jeume idhin dinen, felejse bidin. Atë ditë, çka s'ka qenë fe, as sot nuk është fe. Atë ditë, çka s'ka qenë fe, nëse një punë s'ka qenë prej fejes, në atë ditë, kur ka jetu Muhammedi a.s. s'e kanë llogarit prej fejes, apo diçka e kanë llogarit prej fejes, ajo është prej fejes. në atë ditë. Andaj na duhet doemos patjetër me ju kthie mësimit historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me jetue me historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me lexue historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Libra të veçanta në historinë dhe biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë shënue dhe na duhet me i lexu ata dhe me i dëgju ata dhe me i përsërit ata. që me mujtë me vazhdue rrugën tek Allahu xhelle wa ala, me mujtë me vazhdu rrugën te Allahu tebareke wa teala. Në historinë e Muhammedit a.s. mësohet se si pejgamberi sallam i ka bo mënyrat e davetit. Nëse dojna m'i bo davet njerëzit dhe m'i thirrë rrugës Allahut xhelle wa ala, që e kena obligim m'i thirrë rrugës Allahut tebareke wa teala njerëzit, pa manipulime, pa dinakri dhe pa mashtrime. Tek Allahu te bareke ve teala. Ana wa man ittaba'ani. Un dhe ai i cili m'ndjek mua. Un dhe ai i cili m'ndjek mua. Kan thon dijetart. Njeriu s'munet me thirr. Ashtu siç ka thirr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm se nëse e di se siç ka thirr ai. Çish mundemi na, çish kena mundësi na me thonë se jena tu bo davet, çish ka bo Muhamedi a.s. davet, nëse na nuk e dina jetën e tina. Ku e dina çish ka bo davet? Pa e mësu çish ka bo davet. Historinë e detajizume, në mënirë të hollësishme me mësu. Çish e dina? Andaj dijetarët kanë thonë, në këtë ajet, ene ve menittebeani, unë dhe ai i cili m'pason mue, ve subhanallah, i lartë është Allahu Xhelle ve Ala, ve ma ene minel mushrikin, unë s'jam prej mushrikve. Allahu i thotë Muhamedit alejhi selam thuaj unë s'jam prej mushrikëve. Mirëpo krejt këto sende, krejt këto mënyra, metodologji, forma të davetit mësohen në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në historinë e Muhamedit alejhi selam e shef se çish ka bo pejgamberi sallallahu davet në Mekë dhe çish ka bo davet në Medinë, nuk janë njejta. Pejgamberi sallallahu në Mekë ka pas forma të ndryshme të davetit. Në Medinë ka pas forma të ndryshme të davetit. Në luftë ka pas forma të ndryshme të davetit. Në ballafaqimin me armiqtë e dukshëm ka pas mënyra të ndryshme. Në ballafaqimin me armiqtë e mbrendshëm, çish ka ken koka i munafikëve, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, çish e ka trajtu pejgamberi a.s. ndryshe. Krejt këto mësohen në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi a.s. ka pas armiq të përbetum. Të përbetum ka pas armiq. E ka njoft. Mirëpo shikoni armiqësinë e rreptë dhe të përbetume. Ka thonë, "Wa ma fika?" Ka thonë, "Çka gjen në shpirtin tënd? Çka ke me bo me këta?" Ka thonë, "Adawatan ma baqitu." Shikoni, e ka njoft. Edhe e kanë pas në Tevrat, të shënume se ky është Muhamedi, Ahmedi, i dërguari i Allahut xhelle ve ala, i fundi prej pejgamberisë, vula e pejgamberëve. Çka ka thonë? Mas njoftimit ka thonë, "Kam me armiqësu sa të jam gjallë." Armik i tij jam derisa të jam gjallë. Pse? Se pushtetin e ka rujt në atë formë. Ka mendu se ka, me, ka mundësi me luftu pejgamberin e Allahut tebareke ve teala. Mirëpo, kanë dështu edhe janë shpartallu me lejen e Allahut tebareke ve teala. Armiq të përbetum ka pas pejgamberi sallallahu alejhi ve selem. Armiq të përbetum në Meke, armiq të përbetum në Taif, armiq të përbetum në Medine, e kështu me radhë. Edhe mbrenda xhamisë së tij na ka pas armiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E na vazhdojna me i pa nipat e atyre armiqve. Ata kanë lënë nipa, edhe ata kanë lënë trashëgues. Jehud kanë trashëgues, krishterë kanë trashëgues, mexhus kanë trashëgues, persiant kanë trashëgues. Edhe ata mundohen me me përtëri dhe me ripërtrije atë fenë e baballarëve të tyre. Ka thënë Ibn Qayimi, puna e munafikave, qysh është mirë, lufta me, me qafirat e klasike është e njohur. Kur ka luft, ka luft. Mirëpo, munafiki, cili s'ki mundësi me luftu ata, mënyrë klasike. Ka thënë Ibn Qayimi, xhahidhum, kuptimin e ka, xhahidhum bil Kur'an, luftoj me Kur'an. Munafikave kur i lexon ajetet i mundon ato. I mundon. Ata se janë muslimanë, mirëpo janë munafika, hipokrita me shumë ftyra. Kur lexon ajetet, kur lexon hadithet e pejgamberit sallam i mundon ajo. Se ata kanë mërir, kanë dëshirë me lakëzue dhe me përzi mes Ebu Xhehlit dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur t'ja t'ja tregojsh rrugën e qartë, i dhem ajo. Dhe ja shfaq atë hipokrizien në shesh. Dhe këtë këto mënyra dhe metodologji mësohen në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej asaj e cila përfitohet nga mësimi i historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se njeriu kur ta lexojë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e shef një sakrificë dhe një dhanje të mundit maksimum, saqë ndonjëherë kur i lexon njeriu këta ngjarje të vërteta, se se të kanë ndodhë me shokët e pejgamberit sallam, gati vetëm se mahnitet dhe gati mendja s'ja pret. Sepse s'kena pa, dhe na u rritë nëpër mjedise, që s'kena pa kësi trima sikur shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Edhe njeriu duhet me u frymzue prej kësaj historie. Kur i lexon njeriu sirën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shokëve të tina, mahnitet. Çfarë sakrifice dhe çfarë edukate e lartë e të jetuarit, çfarë kulture e lartë dhe civilizim i lartë dhe kuptim i jetës, ashtu si i ka eduku Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Pse janë edukue nëpërmjet pejgamberit. E pejgamberin kush e ka edukue Allahu tebareke ve taala. Në një hadith të dobët ka ardh Eddebeni Rabbi fa ahsana ta'dibi. Hadithi është i dobët, mirëpo dijetarët kanë thënë kuptimin e ka të saktë. Ka thënë pejgamberi sallam, fakt në këtë hadith transmetim, mua më ka eduku Allahu fa ahsana ta'dibi dhe më ka eduku në mënyrën më të mirë. Se pejgamberi sallam ka qenë jetim, s'ka pas as nanë as babë. Andaj dijetarët kanë thënë, kush e boni pejgamberin sallam pa babë dhe pa nanë, këtë personalitet më të lartë? Allahu tebareke ve teala. Elem jexhidke jetimen fe ava. Allahu xhele në sure ka përmend. A nuk t'kena gjet jetima? Jetimi kanë. Jetimit kush i kushton rëndësi kurgjo, kurkush? Fe ava. Thot Allahu xhelalu thot, Allahu të ka ngrit, ka strehue. Alam nashrah laka sadrak. A s'ta kena çel gjoksin dhe kena pastrue Allahu tebareke ve teala. Andaj njeriu kur e shef kët edukat të cilën e ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ja u ka trashigue shokëve të tina dhe ata ja u kanë trashigue nxënësave të tyre dhe ka mri ki islam deri tek na e na nëse dojna me u edukue me edukatën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundësi ndryshe pos me leximin dhe mësimin e historisë së tyre. e historisë së tyre në gjitha poret e jetës në gjitha poret e jetës andaj kjo është prej asaj çka e kanë përmen dijetarët se pejgamberi sallallahu aleyhi sallam i ka edukue shokët e tina me edukatën më të lartë dhe ata janë edukue ashtu që i ka edukue pejgamberi sallallahu aleyhi sallam sa i përket rëndësisë së mësimit së historisë kena përmen disa prej fjalëve të dijetarëve kanë thonë Sikur që na janë, na janë mësue neve surat e Kur'anit. Para, në paralel me Kur'anin e kanë mësu historinë e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj edhe e kanë trashëgu pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Kur e kanë pa se çfarë burri a kanë ki i dërguar i Allahut tebareke ve teala. Njerëzit sot i japin rëndësi Kur'anit, edhe e lexojnë, po nuk i kushtojnë rëndësi domethanieve të tyre, ndërsa Kur'ani Allahu xhele ve ala nuk ka zbrit për m'u lexue. Thotë Sulejman ibn Abdullah, njëri prej dijetarëve të mëdhaj të muslimanëve, thotë dhe i kanë shpik disa bidate, disa risi, disa hafëza të Kur'anit. Thotë kur i kanë ja kanë dhënë emrin hafëz atij i cili i mban përmendsh hurufet e Kur'anit. Ai i cili i ka ditë meani'l Kur'an, domethaniet e Kur'anit, Allahu xhele ve ala, pse ka zbrit, ku ka zbrit, dhe çfarë hukmi ka kjo. Andaj njerëz i shohë se janë hafëza, mirëpo nuk i din dispozitat e Allahut tebareke ve teala. Janë hafëza, mirëpo nuk i gjen n'rrugë t'Allahut tebareke ve teala. Dhe i sheh zbavit, sadar, këtus, dhe nuk e di se ky njeri kur e lexon Kur'anin, a ka ndikim te ai apo nuk ka. Pse? Sepse nuk e kanë mësu historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk e kanë pa se si ka jetu pejgamberi sallam me me kët Kur'an të Allahut tebareke ve teala. Si kanë jetu shokët e tina me Kur'anin e Allahut tebareke ve teala. Andaj thot Aliu ibnul Husejni rahimahullah ne i kemi mësu historitë e pejgamberit alayhi salatu wassalam çi kena mësue Kur'anin. Thotë Zuhriu, njëri prej dietarëve të mëdhenj ka takuar shumë prej sahabeve, thotë në mësimin e historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në mësimin e historisë së shokëve të tina është ilmi ahiretit dhe i dunjës. Ilmi ahiretit dhe i dunjës. Nëse dojna me mësu ilmin e ahiretit, asat në nevojshme jena për ilmin e ahiretit dhe ilmin e dunjës gjithashtu. Se sepse sahabët kanë qenë klasa më e ngritur edhe në dunja. S'kanë qenë të prapambetur, qysh mundohen disa njerëz me i përshkrujt ata, radhiyallahu anhum wa ardahum. Ata kanë qenë klasa më e ngritur, s'ka njerëz më të ngritur se ata. Masi i ka ngrit krijuesi Allahu te bareke ve teala, ata janë njerëz më të ngritur. Andaj, në mësimin e historisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka ilm të ahiretit dhe ilm të dunjës. Ilm të ahiretit dhe ilm të dunjës. Pastaj ka përmend nga Ismail ibn Muhammed ibn Sa'd ibn Ebi Vekas, nipi i Sa'd ibn Vekasit, ku ka thonë, kene ebi ju allimuna megazije Rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Baba jonë na i ka mësu historitë e pejgamberit sallallahu alaihi sallam. Jeudduha alejna, na i përmendke një mas një. Tefsiri i Kur'anit, tefsiri i hadithit, kuptimi i dispozitave të fetare, jurisprudenca islame, fiqhu, me të cilat jetojna, si bëhet namazi, si jepet zeqati, si agjerohet agjerimi, si bëhet haxhi, si bëhet urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja, si bëhet lufta n'rrugë të Allahut te bareke ve teala, E kështu me radhë prej sendeve të cilat ka ardhur Allahu xhallahu ala në librin e tij me përmendje tekstore të këtyre sendeve, nuk ka mundësi njeriu me i kuptue në mënyrën e drejtë që i ka kuptuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij pos nëse i përkushtohet historisë. E shef ajetin si e kanë kuptuar ata. E shef hadithin si e kanë kuptu ata E shef ngjarjen kur e kanë bë pyetjen Dhe e shef përgjigjen që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo e ban njeriun me qenë mesatar në kuptimin e teksteve të Allahut te bareke ve teala dhe në tekstet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Ibn Tejmija në librat e tij e ka përmend se ajo e cila e ndihmon njeriun me qenë mesatar në kuptimet e teksteve është historia. Mishërimi, jetësimi i teksteve nga ana e sahabeve. Qysh e kanë kuptuar ata ajetin, qashtu edhe na e kuptojna. Dhe nuk kena përgjegjësi para Allahut te bareke ve teala. Ar-Rahmanu alal-Arshi istawa. Rahmani mbi Arsh qëndron, siç i takon madhërisë së tina. Subhanahu wa ta'ala. Si e kanë kuptuar sahabët, e kuptojna edhe na. Ata e kanë kuptuar me pajtimin e krejt sahabeve se Allahu xhallahu ala qëndron mbi arshin e tina Qysh i takon Allahut xhelle ve ala Qysh i takon krijusit E jo krijesës Duke mos e përngjasu Allahun me askan Mirëpo me qëndrim real Jo me metafora dhe me retorika Të cilat mundohen disa njerëz Mi mashtru muslimanat Pra, na në leximin e ajeteve dhe në bashkimin e historisë bashkë me ajetet e kuptojna realitetin dhe të vërtetën dhe domethënien dhe kupt kuptimet e këtyre ajeteve. Domethënë fiku, tefsiri, hadithi, nëse dojna mi kuptu mirë në mënyrën e drejtë, as duke shku nga neglizhentët, nga irxhaja, dhe as duke shku nga gulatët, nga ekstremistët, Ka qenë njeri i cili ka qenë i përsosur në gjitha fushat e jetës. Ka qenë njeri i përsosur në gjitha fushat e jetës. Familjari ma i mirë ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj kur ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Khairukum li eh khairukum" ma i miri prej juve ka thënë "Khairukum li ehlihi". Ka thanë ma i miri prej juve është ai i cili ma i miri është me familjen e tij apo bashkëshorten e tina. Pastaj ka thënë wa ena khairukum li ehli. Ama un jam ma i miri ndaj familjes time. Pra ka qenë i përsosur dhe mjeshtër në kaptinën familjare, në administrimin dhe menaxhimin e familjes. Ka qenë ma i miri në aspektin ekonomik. Se si menaxhohet ekonomia e një shtetit islam. Ka qenë ma i miri në imamllëkun dhe udhëheqjen absolute të muslimanëve. Ka qenë ma i miri në mënyrat e davetit. Ka qenë ma i miri në butësi. Ka qenë ma i miri me armiqtë e tina. dhe u ashpërsojke gjendja dhe kaplojke panik dhe tmerr mes neve, se pasha ata kanë qenë njerëz, i ka kaplu friga, mirëpo e kanë mbizotru këta dhe e kanë largu këta me përmendjet Allahut tebareke ve teala, thot, krejt u mshefshmi mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, veç ai rrike i pari. Paramendoje trimërinë e tina sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi sallam prej dobive të mësimit të historisë së pejgamberit sallam është se ai sallallahu alaihi wasallam ka qenë i përsosur në gjitha fushat e jetës. S'ka ndonjë fushë të jetës që ty munet me t'shku mendja e që një fushë e jetës ekziston vetëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka tregu për ata ilm dhe dituri. Apo sikur shikimi i një dokumentarit. Jo. Po me ditë se ky është i dërguar i Allahut, Rasulullah, i dërguar i Allahut, i cili është obligim pasimi i tina. Është obligim pasimi i tina. Nëse e pasojna të dërguarin e Allahut, udhëzomi. Nëse nuk e pasojna, devijojna. Kështu e ka qujt Allahu tebareke ve teala, in tuti'uhu tehtedu. Wa ma ala ar-rasuli illa al-balaghu al-mubin. Thotë Allahu te bareke ve teala, nëse i bindeni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tehtadu udhzoheni. Mirëpo Muhamedi alaihi salam nuk e ka për obligim vetëm se me jau komunikue. Ai e komunikon rrugën e drejtë, nuk e ka obligim me i çu njerëzit zhokza drejt udhëzimit. Andaj këto ishin disa pika të shkurta, edhe pse dietarët kanë shkruajt libra të veçanta për dobit e mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu Mos folna për vetë historien, veç për dobit e mësimit dhe rëndësisë që musliman duhet m'ia dhanë mësimit të historisë së pejgamberit alaihi salam, vëllime dhe libra të veçanta. Këto ishin disa prej pikave edhe pika të shumta të cilat nuk është koha për ta zgjat, andaj me lejen e Allahut te bareke ve teala do të vazhdojna në përmendjen e historisë së pejgamberit sallallahu sallam prej lindjës së tina dhe pak Ngjarjet të cilat kanë ndodhur dhe gjendja e cila ka qenë ekonomike, shoqërore dhe politike dhe fejt e ndryshme të cilat kanë ekzistuar para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, devijimet e ndryshme, traditat e këqija të ndryshme të cilat ka ardhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka çrrënjos dhe i ka shkatrru dhe i ka asgjësu dhe e ka ngrit fenë e Allahut te bareke ve teala walau keriha el kafirun walau keriha el mushrikun siç ka thanë Allahu xhalla wala walau keriha el mujrimun edhe nëse këta e urrejnë kriminelët edhe nëse këta e urrejnë mushrikët, edhe nëse këta e urrejnë kafirat. E ka ngrit fenë Allahu te bareke ve teala, dritën e Allahu te bareke ve teala. Ajo e cila do ta veçojna në këto ligjërata, me lejen e Allahut te bareke ve teala, nuk do të jetë përmendje e ngjarjeve dhe kalim i ngjarjeve, jo. Po do ta bëjna ma të gjatë vargun e ligjëratave që të njoftohemi me çdo gjendje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pas çdo ngjarjeve të cilat do ta përmendmi, do nxjerrmi mësime dhe pika të akides dhe pika të fikhut dhe pika të tefsireve të ndryshme të cilat i kanë përmend dietarët, lusim Allahun te bareke ve teala që të na japë sukses në ato që ne thojmë lusim Allahun te bareke ve teala që ta mësojmë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lusim Allahun xhalla wala që të na mundsojë me ndjek Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në gjitha fushat e jetës